Este 14 mami, el Tristan Suárez para el mundo. Acá yo la nota, los dueños de la devota, ya sabes. Yo, la guacha tomando si yo quemo con mi compare, mato el beat como una ucia, mejor de los siete mares. En el beat con una pussy me pide que no le pare. La gira o la inclusión y no hay nada que no pare. Caemos con la más fina y un del condado. si está bien en la boca, por mi pago. Yo me arranco uno que lo tengo acá picado, Estoy activando con mi mente Una morocha que está candente Y si no es suficiente Trae a la mía y su con lente Los su hacen hoyo que le cuenten Le encanta si me prende una vez escuela. Te puso data mañana y del reto le gusta ir a la escuela. Yo te voy a dar porque ando atrás de ti. Le encanta una de se Te puto gata maniática y del reto le gusta a escuela. Yo te voy a dar porque ando atrás de ti. Me llevo la nota, los dueños de la bebota. Por producciones, ya saben, el 14 más.